standards. In Turkey, we say Arabic. There are many uh, people who speak Arabic uh, as their mother tongue uh, in our southeastern um, uh, uh, region. We say uh, Persian. we also have some Turkish people living in Persian who have Persian. Iran. Uh, for example, we talk, uh, we talk about Bosnian, but we have some um, people living in Turkey who can speak uh, Bosnian also. We talk about Russian. There are many Rus Turkish people living in Russia, and there are many Russians who live in Turkey because of some historical connections so there is a practical uh, situation too in Turkey. Now we're talking about uh, some um, process that hasn't been um, uh, realized yet, but the Armenian and Turkish uh, are two uh, are two uh, languages that are quite um, close to each other. Uh, likewise, Greek and uh, Turkish. There are some young people who can speak both languages. So if we can supply them with uh, the necessary education, we can also recruit some interpreters in that way. Of course, as uh, Olga said before, we also have to have internal education. Our uh, young colleagues should be uh, encouraged to add new languages to their language combination. Now, uh, Hande uh, said that she really uh, approved of all the work that our uh, colleagues in other countries uh, colleagues uh, did uh, in, uh, in, adding Turkish. but Turkish is not so e easy to add as a language. Uh, it cannot be learned uh, in five months or six months, but a good conference interpreter uh, should study Turkish at least five years uh, to learn uh, Turkish and also other languages. You have to go there, you have to live there, you have to uh, experience the culture of that language and the country. So an interpreter, uh, while uh, planning uh, her or his um, career of 40 years, he can three or four languages. However, as you see, uh, we only have uh, one or two C languages. Juan Carlos ve Olga, evet. Yiğit'e cevap verirken şunu da ekleyebilir misiniz? Sizin gerçek ihtiyaçlarınızı söyleyebilir misiniz Avrupa Birliği dilleri dışındaki diller için? Mesela Türkçe-Azeri kombinasyonu gerçekten gerekli mi? Öncelikle şunu çok iyi anladığımı söylemek istiyorum. Sadece bir bir üniversitenin sadece bir pazara hitap eden öğrenci yetiştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. rölelere yönelik de eğitim vermek lazım. Avrupa Birliği pazarı günübirinde çok önemli pazar olsa da Türkiye Türk çevirmenler için tek pazar olmayacak. Tüm olası pazarlar için eğitim görmeleri lazım çevirmenlerin. Ben kendi bakış açımdan bahsediyorum tabii ki ve kendi hizmetlerim ve kurumum için konuşuyorum. Şu an için rakamları da gördük ve henüz çok önemli görünmeyen pazarlar çok da önemli olabilirler ileride. Bu bakış açısıyla şunu anlamak lazım. Genellikle kabinde 3 kişi var. Çok dilli bir rejiminiz varsa eğer bir kabinde 3 kişi oluyor. Türk kabininde ise her halükarda 3 kişi oluyor çünkü röle veriyorsunuz. Benim İşe alımdan sorumlu bir insan olarak görüşümle ben rölesi ola, röle verebilecek üç kişi almak. Türkçe kabini eğer bu hizmeti veriyor olsa bile üçüncü kişi röle kişileri çok dili kapsamıyorsa ki bu yaptığımız bu şu anda. Üçüncü kişinin röle, ol, röle vermemesini ama çok dil bilmesini istiyoruz. Çünkü şunu anlamak lazım. Sizin kabininiz çok dilli bir konferansta veya toplantıda Avrupa Parlamentosu'da durum bu genellikle. Hiç kimse bu konuda ısrar etmedi ama genel müdürüm söylemediği için de şaşırdım aslında. Avrupa Parlamentosu 23 dilli hatta fazlasıyla çalışıyor her gün. Bu 506 tane kombinasyon anlamına geliyor bir toplantıda el alınması gereken. Eğer Türk çevirmenler İngilizce, Almanca, Fransızca'ya röle veremiyorlarsa